amahoro neza mwege mwandanya kumviriza radiyo y'isanganiro amakuru tubabateguriye muri kano kanyagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira bamwe mu banyagihugu bo muri zone kanyosha mu gisagara cya bujumbura barasaba inzego z'umutekano gukingira abo bajejwe nk'uko babitegerezwa babivuga bafatiye ku isanganya ryabaye ku mugoroba kuri uyu wa kabiri muri karitsiye ya kanyosha bavuga ko ryavuye kuri abo bajeje umutekano bateze urutsinga abari ku moto Mukuru w'urwego sense haragabisha ibinyamakuru bikora bitemewe n'amategeko bigakwirakiza ubutumwa bucanishamwo nesito banka umukunzi agasaba ko byohagarara karimanzira w'uno munsi dushikana ku mutumba amasasu muri komine n'intara ya gitega aho bamwe mu banyagihugu badatahura ibijyanye n'ikiza cya coronavirus ano makuru tuyahere ku bijanye n'umutekano bamwe mu banyagihugu baba muri zone ya kanyosha mu gisagara cya bujumbura basaba abapolisi kubahiriza aho bategerezwa gukingira babivuga bafatiye ku bapolisi bamwe bamwe bateza amasanganya mu barabara mu gihe haba hari abakora akazi ko kunguruza abantu ku mapikipiki barengeje amasaha bategekanirijwe bamwe mu banyagihugu bo muri zone ya Kanyosha muri komine Muha babivuga bafatiye ku isanganya ryabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri bavuga ko ryatejwe n'abajeje umutekano bateze urutsinga ipikipiki bagahe eh, hagahera hagaheza hagakomereka abantu babiri basaba abajejwe umutekano gukoresha ubundi buhinga bwo gufata abarenza amategeko hatarinze kuba amasanganya Ezekiel ndi kumwe nayo ku gashavu n'ak'abanyagihugu bari bagiye kubona ibibaye hari ku mugoroba kuri wa kabiri igihe cy'isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'indwi ku irukamba y'igipolisi ku ibarabara rya cumi na kabiri muri zone kanyosha komine muha ngaha mu gisagara cya bujumbura canke abiyunguruza basaba abapolisi kudasinzikariza ubuzima aho bari bategerezwa gukingira ariko bakurikiza amategeko n'akarangamutima ko gukingira abanyagihugu afise ikosa bamuhagarike neza kubera bahetse umuntu hama bamuhanira ikosa wowe uhetswe utaha amahoro kubera ntaco gusaba rero yuko batwubahiriza umutekano wacu natwe twawubahiriza aramande ve mukozi turi guhemwa duca amande mu ari nyuma ntapfe kuko nko mu mera afise umwana akumva ati yapfiriye kuri duze atashe abo bunguruza abantu ku mapikipiki bakaba bahawe itegeko ko batemewe gukora inyuma y'igihe cy'isaha cumi na zibiri z'umugoroba Ezekiel ndi kumwe nayo ibyo uruganda rwa radiyo isanganiro bibajije icyo ubushikiranganje bujeje umutekano bubivuga ko Peter nkurikiye habuvugira avuga ko bibabaje ariko agahamagarira abantu bose muri rusange na cane cyane abunguruza abantu ku mapikipiki kubahiriza ingingo ziba zafashwe n'inzego zibijejwe tubandanije n'ano makuru nyine mu bijanye n'agateka kazi na muntu birafatanye abanyororo baba ba amajana abiri bapfunzwe by'agateganyo mu ntara zo mu buraruko badafise uburyo bwo kurondera abashingwamanza nibo bagiye gufashwa ku buntu n'abashingwamanza bo mu rwego rw'igitega mu guhimbaza imyaka 10 go rwego rw'abashingwamanza rumaze rutanguye Maître Olivier Ndayambaje harurongoye avuga ko biri mu ntumbero yakamo kumushikiranganje ubutungane yateye ko mu mezi abiri imanza zose zatevye mu butungane zoba zaburanye aganishiijwe apolinaire muzagara nk'uko bivugwa n'umushingwamanza aserukira urwo rwego mu ntara zo mu buraruko ngo abantu bazoburanira bazoshika ku majana abiri baravye amadosi bafise tandatu na babiri nabo muri sentare nkuru ya kayanza ingozi ni mirongo itanu hamwe na mirongo itanu nyene mu kirundo kubera izo ntara za kirundo na kayanza atamabohero bafise ngo baraheza bakaza ingozi kuburanisha abanyororo babo bakahurira nabo bashingwa bashingwamanza ku vyerekeye muyinga ko ngo hariho ibohero umushingwamanza Olivier Ndayambaje avuga ko baheza bagafasha abafunzwe mu byo bita muri batatu ni ukuvuga chambre de conseil mu gifaransa kugira barabe ko barekugwa by'agateganyo canke baguma bafunzwe waserukira ubwo rwego rw'abashingwamanza b'igitega buraruko akavuga ko hanini baraba abanyororo badashoboye kuriha bo nyene abababuranira akavuga ko babigize ngo bafashe mu ishyirwa mu ngiro y'ivyo umushikiranganje umukiranganji w'ubutungane yasavye ko mu mezi atarenga abiri amadosiye y'abanyororo bafunzwe vy'agateganyo yoba yaburanishijwe akaba ari mu gihe urwo rwego rw'igitega ruriko rwibuka imyaka cumi irumaze ruvutse abantu bashira igihumbi mu Burundi bwose nibo bazoburanirwa ku buntu nk'uko bivugwa n'uwo mushingwamanza ingozi ponari muzagara radio isanganiro tugushimire Apollinaire Muzagara umukuru w'umugwi ujejwe kuri no kunywanisha abarundi CV havuga ko bijanye nibibazo by'impunzi zo mu ntambara eh, zashikiye z'imfubyi murantunga zo mu ntambara zashikiye u Burundi azobishikiriza abajejwe igihugu barabe uko babashigikira Pierre Claver Ndayicariye yabishikirije kuri wa gatatu ariko yakira umupfasoni Jacqueline Karibwami nicegera c'umukuru w'ishiramwe Avode rihurikiyemo abapfakazi n'imfubyi eh, basinzikajwe n'indiyane zabaye mu gihugu ngo impunzi bihagarara cyane cyane mu gihe umuntu yisabiye gusubira mu gihugu ciwe c'amavukiro ivyo biri mu masezerano mpuzamakungu y'i Geneve agenga impunzi yo mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na rimwe ayo masezerano yerekana kandi ko amareta ahamagarirwa gukorana n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijeje gutahukana impunzi HCR kugira ngo agateka k'impunzi kubahirizwe Ivete nije imbere yadusomeye ibiri muri ayo masezerano ayo masezerano y'i Geneve yerekana ko umuntu yitwa impunzi mu gihe afise imvo zumvikana z'uko atinya kwicwa canke gukubagurwa bivuye ku bwoko bwiwe idini ubwene gihugu kuba ari mu mugwi kanaka canke kubaho ivyiyumviro vya politike bigatuma ahunga igihugu ciwe c'amavukiro ayo masezerano yerekana kandi ko umuntu yitwa impunzi mu gihe atekewe n'ubwoba ntashobore gutahuka yizeye umutekano uri mu gihugu ciwe ariko iyo impunzi isabye gutahuka kubera ko yizeye umutekano uri mu gihugu cayo c'amavukiro icitwa impunzi kuko ayo masezerano y'i Geneve abandanya vyerekana mu gihe ivyatumye ahunga bitakiriho ayo masezerano yerekana ko ataburenganzira bwo kwitwa impunzi abagifise ayo masezerano ahamagarira amareta gukorana n'ishiramwe mpuzamakungu gita impunzi mu kubahiriza uburenganzira bw'impunzi ngo nayo mu gihe amareta tumvikanye kwishirwa mu ngiro rya zimwe mu ngingo zigize ayo masezerano y'i Geneve igihugu kimwe cegwa n'ayo masezerano kirafise uburenganzira bwo kwitura sentare mpuzamakungu y'ubutungane isanganiro inama isumba ingimba ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itanu tubandanye n'ano makuru mu bijyanye no kumenyesha amakuru umukuru w'urwego rucongera ibinyamakuru sense aragabisha ibinyamakuru bikorera mu kinyegero bigatanga ubutumwa bucanishamwo abisaba kubihagarika nesito banki umukunzi avuga ko ibinyamakuru bibanza gusaba uruhusha urwo rwego mu gihe bikurikije amategeko turabikurikirana rero mbere bimwe bimwe tukanabikebura hari n'ivyo twahanye hari n'ivyo kumbure muri iyi nama bishobora gufatirwa ingingo kubera amakosha vyakoze hariho n'abandi bantu bashima gukorera mu gifuri ugasanga baje nk'ivyaduka bagatanga batangura gutanga amakuru ataruhushya babisabiye uburenganzira babiherewe abo rero tubateye akamo ko bohagarika gukorera mu gifuri ahubwo bakaza bagasaba urwo Nestor banki umukunzi arongoye urwego rujeje gucungera ibinyamakuru CNC gukora akazi kinjiza uburyo mu muryango ni kimwe mu bituma umukenyezi ahabwa agaciro n'uwo bubakanye bivugwa na Alphonsine Bigirimana arongoye ishyirahamwe turwanya eh, inzara rihurikiyemo abakenyezi bo kumutumba Kivuruga ni muri komine Gatara intara ya Kayanza bakora urudandaza rw'imboga z'imbwija ni ku isoko nkuru ya Kayanza abakenyezi basaba amashirahamwe ajeje guteza imbere umukenyezi kubafasha kuduza umutahe ibikorwa byabo byisununure Patrick Nsengiyumva abo bakenyezi bo ku musozi kivuruga bahurikiye kie mishira hamu inzara rifise abanywanyi bagera ku mirongo itanu nabo bakaba bakora urudandaza wo kudandaza imboga ku isoko ya kayanza barashima ko urwo rudandaza rubafasha gukemura bimwe bimwe mu bibazo bisaba uburyo bw'amafaranga mu ngo zabo akarusho ye kuko turazidandaza tukajyana abana ku ishuri Vila tukungula kubela yotu gie isoko turaronka kilo c'ubufu bigimana alfonsine arongoye ishyirahamwe turwanya inzara akavuga ko urwo rudandaza rw'imboga rwabafashije no gushobora korora ibitungo ibitungwa bimwe bimwe nk'inka impene hamwe n'ingurube eka n'abo bubakanye ku ruhande rwabo nabo nyine barashima ko icyo gikorwa cy’urudandaza rw'imboga abakenyezi babo bakora gisahiriza mu gutunganya ingo zabo nk'iyo yagiye kuzizana arashobora nko kugurira ikaye abana ni foromo ikaboneka n'akarato k'umwana kakaboneka turabishima rwose nubwo biri uko abakenyezi bavuga ko hari ibibazo bahura nabyo muri urwo rudandaza ingorane dukunze guhura nazo ni urugendo rurerure kubera tuzikura mu makomine atandukanye turazikura mu ikomine ya hombo tukazishikana mu ikomine ya gatara tukaca tuzishora mu ikomine ya kayanza izindi ngorane duhura nazo kubera urabona nk'iyo wazizanye utarayo uzidandaje zigashobora gupfa hanyuma ugaca ihomba urumva umutahe wubuze bagasaba abajejwe amashyirahamwe ajejwe iterambere ry'umukenyezi bafata mu mugongo kugira ngo urudandaza rwabo rwisununure icyo dusaba amashyirahamwe ajeje guteza imbere abakenyezi ni uko yodufasha mu mugongo mu kuturosa rimwe rimwe agatahe gakwiye rusiya arongoye urunani rw'amashyirahamwe ajejwe guteza guteza imbere umukenyezi abakangurira amahoro amenyesha ko vuba bazogendera abo bakenyezi kugira ngo bahabwe inyigisho zo kwiteza imbere neza mu bikorwa byabo ndetse banabafashe no mu buryo bwo kubongerereza umutahe kugira ngo urudandaza rwabo rutere imbere mu patrick sengiyumva ku radiyo isanganiro tuve kayanza tujane mu ya rumonge ngo kuronswa amazi atangwa na regidezo byarahungabanye mu gice kinini cy'igisagara ca rumonge kuva kuri uyu wa mbere abakozwe ko n'ico kibazo bashikiriza ko bariko barazimbwa ku mazi bagura aho ikibido c'ilitiro 200 canke 225 bavuga ko bakigura amafaranga amajana 5 y'amarundi basaba kwiyongorana yotoregwa umuti muri regidezo mu rumonge bavuga ko byatumwe n'umuringoti wamenetse ku mugende mushasha kandi ko bariko barasubiza gushyikiriza ibintu mu mujyo mu buryo murantunga jean Pierre misago mu makaritiye ya mugomere birimba kanyenkoko mu giswahili ibice by'amakaritiye iteba nka na gihwanya baronga amazi ku mugende mushasha uherutse gushikanwa mu gisagara cya rumonge niho abahaba bamwe bavuga ko amazi yakamye mu mahombo yabo kuva mu ijoro ryo kuri uyu w'imana abandi benshi bakavuga ko yakamye kuva kuri uyu wa mbere abo bashikiriza ko byabaye ngombwa ngombwa ko bikora ku banyamakinga aho bavuga ko ibido y'iritiro ziri hagati ya mirongo na mirongo irindwi na zitanu bayironka ku mafaranga amajana atanu mu marundi ahandi naho abegereye tanganyika bakavomaho abo bose basaba zo gukora ibishoboka byose ngo basubire baronswe amazi meza nk'uko byahora kandi regidezo icungere ko amazi aguma aboneka onesiforo nibayubahe aserukira regidezo mu rumonge avuga ko ishyiraho ishyirahamwe ryakoze uwo mugende ryarungitse umukozi abiraba uwo nawe afashijwe n'abakozi ba hejize zo mu rumonge bakaba barashoboye kuzibira ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri aho amazi yari yameneye ku isoko riri muri komine burambi ubu amazi ngo akaba ariko arasubira mu nzira iyajana mu gisagara cya rumonge ku mutumba wa rukinga n'uduce tuhegereye baronka amazi y'umugende wa kera aho amazi arahari ariko naho nyene abahaba bafise amakenga ko imvura aho itasurira uruzi dama ruzosubira gutwara umuringoti w'amazi uyazana muri icyo gice cy’igisagara cya rumonge nk'uko byagenze mu minsi irenganye bikanagorana n'uko bahakora Chartine yonge ko umuhinga mu bijanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba asigura ko ibyo bifise ingaruka mbi kuko bishobora gutuma haba mabi y'ikivunga ngo kuwakanye naho badasangiye ubwoko ho bishobora gutuma nabone batandukana kugira ngo izo mvugo rero zituzwe abajeje intwaro ngo bakwiye gufata mu minwe ico kibazo tubibaza Ornella Stella Muco umuco mubi wo kwisunga ubwoko kanaka kugira umuntu canke umugwi w'abantu bashike ku nyungu zabo kudakira ibikomere bya kahise hamwe no kudahana abakoresha imvugo zibugwanko zifatiye ku moko ahanini ngo niyo ntandaro yigurirana inzo mvugo umuhinga mu no gutatura amatati bidaciye mu ngimba shansi niyunge ko agasigura ko izo mvugo ituma habicuka kibi mu kibano imvo yazo cyangwa inkomoko yazo bwa mbere n'ibikomere abarundi bafise bivanye na kahise kabo ibyo bakoreraniye nuko abantu baca basubira guhagarika imitima yabo abantu ugasanga batanguye gusubira kwinubana abantu kwiyumvira bati mbega ubwo bimwe byashika muri kahise bishaka bisubire ni imwe mu kirundi baca umugani ngo ingoma yagukanze irahunga hunga bamwe izo mvugo zirabyura ntihamuka none abantu baba bariko barakira vya bikomere vyo mitima yabo ugasanga kandi za mvugo ziriko zirakora ku bisebe z'ivyori bisebe vyabo ngivyo ngo bishobora gutuma abantu bashobora gusubira mu ndyane ikindi naco ni imvugo ziza gutuma kandi abantu bashobora gucanamo zikaza kuvyura umuzi w'amacakubiri kandi twari mu bihe abantu bategerezwa kumva ko bategerezwa kurengera kahise nivuga ingaruka ni uko izo mvugo zica ziza kugarukana icuka Nubwo baba bakiri bato bagaca batangura kwemera bati mbega ibyabaye n’ibihe n'ibihe n'abatari babizi ugasanga bariko bararondera kubimenya kandi ikibazo kenshi baca babwirwa amakuru atariyo ngo ivyo bigira kandi ingaruka kubakanye badasangiye ubwoko arabisigura ingaruka mbi kuri izo mvugo ku bijyanye nabo bakanye badasangiye ubwoko mu gihe batagavye izo mvugo zirashobora gucanisha mu muryango kurazi abana babo basanzwe bavuga bati dufise abavyeyi badasangiye ubwoko haba hariho n'imiryango abajeje intwaro n'ubutungane ngo bategerezwa gufata iya mbere mu gutuza izo mvugo kuvuga ikintu cy'uko abantu bagiye bagira uruhara mu ndyane ziturutse ku macakubiri y'amoko turabona ko ubutungane butigeze bukora rero ababa barabikoze cyangwa bari bagizemo uruhara byari bikwiye ku butungane bugira icyo bukora kahise ntazasubire guseseka Shati niyunge ko ahanura kandi abanyagihugu ko bakwiye kurengera kahise bakareka kuba imbohe za kahise inkuru ya karimanzira haribonekeza kudatahura ibijanye n'ikiza ca coronavirus ku mutumba wa Masaso muri commune Giheta intara ya Gitega bamwe mu baganiriye na radio isanganiro bemeza ko gitikiza abantu ariko atavyinshi bazi ku kuntu bacikingira abandi nabo bavuga ko hari inyifato zahindutse nko kuramukanya bahana iminwe naho bamwe bamwe bagihana umukenke naho biruko umukuru w'umutumba Masaso ashikiriza ko abajeje intwaro hamwe n'abaremesha kiyago bahimiriza abanyagihugu kubi bijanye no kwikingira ico kiza Eline Bere nibigira ngo mu bihugu by'abazungu Skorasika ntawumvukiye ni umupfasoni w'imyaka irenga 60 ku mutumba Masasu commune Giheta intara ya Gitega amakuru afise ni uko ikiza ca corona gitikiza inganda uhereye mu bihugu byo hanze iyo catanguriye tumubajije uko ico kiza candukira yegurwa n'agatwengo ukuntu candukira ukuntu candukira bavuze yuko ngo cyavuye mu bihugu by'abazungu sinzi mugabo ko ari mu bushinwa nabyo ntegera neza bavuze ko ko cyaje kiva mu bushinwa ngo cyaje ari kiza nyene kirandagata intanduruko yacu ntituramenye twega icyo ari cyo jewe numva bavuga yuko iyo cyatanguriye hiyo mu bihugu byo hanze ngo abantu bose batikiye atani umuntu n'umwe ngo agisigaye inzu bugaye mugabe n'iwacu ntikirahashika ntacyo turabona reka na merikiyo ndereyimana nawe nyene aba kuri uwo mutumba asa n'ubutazi byinshi kuri ico kiza icazi gusa ni uko ari indwara ihambaye rwose naho hari amabwirizwa yo kwikingira akurikizwa kuri uwo mutumba umukenke wo ngo baracawusangira oya nta ndwara ya korona ino yo tuwere irahashika n'ufise korona vurema je ndumva ko hari indwara umenga emwe ihambaye gose turamukanye ndamutso y'amahoro gusa agakenke murashaka gasangira agakenke turagasangira nyine naho biruko Tito Hakizimana umukuru w'umutumba Masasu aremeza ko inyigisho ku bijanye no kwikingira ikiza ca corona zama zatanzwe. Turabibigisha gukora aho duheruka mu nshandago z'abana turi kumwe n'abaremesha kiyago nivyo twahera ko cyane cyane gicace gigiza ca corona virus. Yego nta byera byama byera ngo de. Umugabo n'ukuri barabyumva guko tugira tumva ibiharuro biza birava mu bihugu bya Buraya batubari dutera impungenge mu nama buramatari wa gitega yagirishije abarongoye abandi mu buzi butandukanye mu ntara kuri uyu wa kabiri venamani irambona yamenyesheje ko hari uwatowe umugera wa corona acariruka iyi opitare regional barabandanya igikorwa cyo gupima mugabo rero hariho umwe bushikubu yaciye yiruka kandi no mucamanza akarere k'ubuvuzi ka gitega kamaze kubonekamwe abafise umugera wa corona bane baba mu ntara za gitega na karusi urakoze eri nibere ntibigira mu dutunge mu ngingo nkuru nkuru twavuze ko mutumba wa w'amasaso ari muri komine gitega ariko murumvise ni muri komine giheta y'intara ya gitega ni na hano ano makuru twari ko turabashikiriza aciye agarukira tubashimire mwebwe mwese mwariko murayumviriza arakoze Eric kuwimana yari mu buhinga bw'ibyuma evariste nziko banyanka yahagarikiye ano makuru